Gabriel Durutilekin, Kalakan. Gabriel Duruti, uh, are azken kronika suiaz berdina Berdin, etzen oinbeste egiten leheno, diendek bon, eh, badalde batetik eh, errespetatu behar den uh, eh, gunea, zeren naturak bere baitaik baitak ikudeatzen, baina guri desarrainatzen zauku edo zikina deitzen dugu, zikina ez den bazter bat, beste bat zat, hori errealitate bada, baina kabalek ere baute zer egin mendietan eta ez dira gehiago uh, gutiago uh, igortzen dira, eta horrek ere badu zer ikustekoik. Bai, benen kabalak ere aldatu dira. Leheno e, martxoz libratzen ziren eh, ardiak e, mendira, teldu zen bere bilotxeina zuten paskoz. Et, eo, ego erriz nahi, ego erriz inazuten bere bilotxa edo haitzin, eta bilate bila eta ziren, eta e, bilotxa onditua zen, eta denak libratzen ziren, ez baitzen deizten, horiek ziren e, lehenoko, etxe itzuliko, ardiak, edo motiogu eta baziren behiak ere ibiltzen ziren, ez, ez baitzen etxaletipia baitziren. ziren eta eta eta kezka gehiena den eremu horiek etxe itzulia frantsesez egiten dute moyen montan gure eh, hurbileko e, mendi horiek garbiago ziren alhatuago ziren eta alatzen bada alatzen bada goizik ibortzen bada bi gauzait gertatzen da lehenik alga hori jaten da gero e, iatziak heldu baita iatziak abalako izikan bali madira hausten da eta eta iatziaren ezestatzeko behar da moztu goizik edo hautsi. Eta beraz, e, kabaleko hausten zuten, eta etzen hala sekula, hala samasten eta beraz e, kabalak behar, manan, kabalen ibekotzeko behar, behar dute kabalek eh, zerbait rentagarri eta beraz e, behar dira mot, motak e, sekatu edo edo ez edo lehenoko motetat e, zitzuli, heiek ongi salduz edo hola, horgali zumeite dira gira sasiak diari buruz banan ekonomia altik behar du bere buruare pagatu eta eman Beaz, horiek denak uh, gauza batzu dira, arras behar litazkenak lantu, e, banan ez eh, sobera sobera kexatu horren eta eta badira iduri luke badirela e, eh, bideak banan beharko dugu eh, denek mahi baten itzulien ezari Hori da, iduriz, eh, duela guti hor, uh, suaski elkartea sortu da uh, hor, eh, horiek uh, kontra eta beste laborari batzu alde, nola elkartuko dira horiek <laughs> mai inguru batetara Gabriela? Zdakit, uh, biziki minbera da, gai hori, eta jendeak uh, fite berotzen dira suiaren itzulian. Eta beraz, eh, ez dakit, hasteko behar dute zonbaitek beden, uh, pixka bat uh, lasaiki, lasai, lasaitu uh, gauza hori, bestenaz, bat bestian kontra plantatzen magira, e, bestiari ez, ez, e, bestia ez zentzunez eta bestiari hitz kalteko batzuek erriz, ez gira urgunioaren, eta, eta gauzak, gauzak inen dira, mm, argunt uh, gehizkanduko estremoak, estremoak direla e, eh, direlaik elgarretaratzen hor da zailtasuna berda ere ulertu eh, zuk duzu bi aldeetan ba direla alde honak eta alde txarrak bai bai bai banan eh, bietan den kaltea da sendimendu zari direla biziki bihotze zari dira bat eta besteak beraz behar ba urrunagotik behatuz eta karkula pixka batekin eta eta berotu gabe zerbait e, helbide bada Banan, eh, banan, eh, hoi ez da horraiko, nahi bauzu, eh, prentsa eta horien egiteko moldea, orai oiu bat egite duzu, biziki ukanen duzu, erantzun, banan ez pali goxokia behar lima maitetan ez duzu nahi horrente esatzen, beraz, beraz, dugu, eak ari ginenetz, pixka bat, mahi bat ez behar ba lehen berean, bat bestian kontra izan adinenak, ba, beste batzu, nahi dutenak, ezagutzen Nutenak parte bat eta bestea, eta nahi, eta nahi dutenak uh, eh, keska txarrotarik, eh, kinka txarrotarik jali. Eta zu bezalako eh, jendeak berdin, eh? Be, joan litaik holako milkuretara, interesgarria da preseski holako ikus moldea gauzan entzienatzeko berdin. Bai, eh, nik baditut uh, eh, trabaix asko, dut eh, maite ditut uh, zuaitzak, maite ditut uh, maite ditut botokak, eta jeneak. <laughs> eta beraz, beraz, bai, zerbait behar da pentsatu, uh, zen gaia da, nola jakinen dugun, elgarrik bizitzen, bizka bat, eh? geota txipiagoa gure lu hau, eta, eta eta ez ditugu best, gazteak igorri behar, uh, gure ezkazaren ez estatzeat Gabriel Ruti mileshkar Kalakan Chronica, Gabriel Durruti-Lekin.